Sura 89. Al-Fajr Zora Mek 30 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wal-Fajr Tako mi zore Wa Ašr I deset noći والشفع والوتر i parnih i neparnih والليل إذا يسر i noći kada nestaje. هل في ذلك قسم لذي حجر Zar to pametnom zakletva nije? ألم تر كيف فعل ربك بعاد Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima. Kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. I se mudom koji je stijene u dolini klesao. I faraonu koji je šatore imao. Koji su na zemlji zulum provodili. I poroke na njoj umnožili. Pa je gospodar tvoj bić patnje na njih spustio, إن ربك لبالمرصاد jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne, gospodar moj je prema meni plemenito postupio. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن A kad mu, da bi ga iskušao, obskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne, gospodar moj me je napustio. la A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete. I da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate. وتأكلون التراث أكلا لما A nasljedstvo pohlepno jedete وتحبون المال حبا جما i bogatstvo pretjerano volite. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا A ne valja to. kada se zemlja u komadiće zdrobi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا I kada dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ I kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje. يَقُولُ ja لَيْتَنِي qaddamtu li I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Fa لا يعذب عذابه أحد tog dana niko neće kao on mučiti ولا يوثق وثاقه أحد i niko neće kao on u okove okivati. يا أيتها النفس المطمئنة A ti, o dušo smirena, ارجعي إلى ربك راضية مرضية vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. فادخلي في عبادي Pa uđi među robove moje وادخلي جنتي i uđi u džennet moj.